Duela guti, hiel izen ordain pertsonala, irugarren pertsonako genero neutroan erabiltzen dena, le Robert Francesesko iztegian jartu da. Il eta elren kontrakzio neutro hau ezbitarak diren pertsonak izendatzeko erabiltzen da, beren burua genero batean bakarrik ezagutzen ez direlako, emazteak edo gizonak edo bata ez bestea. Gehitze horrek ez tabai sortu zuen eta batzuk aurka agertu ziren, Jean-Michel Blanquer frantziako hezkuntza ministroa bereziki. Hitzonen kontrakoen ikusbeki, hertsi eta kontserbardore baten aitzinean, elementu batzuk aipatu nahi nituen. Iztegira, hitz bat gehitzen denean, hizkuntza edo zein dela ere, ez da iritzi joera bati erantzuten dion itxura ideologikoa egitea. Histegia, hizkuntzan erabiltzen diren hitzak eta bere eguneroko erabilera izendatzearekin konformatzen da. Iel, edo beste neologismo ala hitz berri bat gehitzea, ez da okera politikoa. Baizik eta hitzaren egungo erabilearen froga, eta horregatik bere definizioa histegiko beste edo zein hitz bezala integratzea merezidu. Jean-Michel Blanqueren eta bere goi gizarteko lagunen kezka, errealitate soziologikoek tatik urrunduak direnak nire iritziz, hiel, izer nordainak etero arau kontserbadoreari uko egiten duela da. Esan gabedoa, histegiaren gandrantziaz diskurtsuan, bere ideak, bere ziki politikoak zabaltzeko. Le Robert Histegiak, hiel izen nordaina gehituz, erabaki aurrerapen garrantzitsua da, generoan zentratua den hizkuntza batean, jendeari bere burua identifikatzea ez beti aukera uzten. Generoa, gaur egun askoz zabalagoa den gaia eta azkenean zalantzan jartzen dena, ez da egitate bat, eraikuntza soziologiko bat baizik. Jendarte asko daude, batez ere jarak, non genero binaritatea ez da existen eta artifiziala den konzeptua da, kolonoek importatua. Gizarte horien baitan, nortasun femininoa, nortasun maskulinoa, gizon emazte, emazte gizon, transgeneroa, guziak harmonia ezin obenean bizi ziren. Euskaraz, generoa ez da gramentik alki. Nire buruari galditzen diot ea horrek hizkuntza inklusiboagoa bihurtzen ote du. Generoa euskaraz ez bada existitzen, orduan generoa izaiten alda? Bistan dena, hori ez da hain argia. Eta genero binaritateak gaur egun zaharkitua den kontzeptua, hizkuntza gaiditzen du gure gizarteko parte guzietan izaiteko. Guri beraz, desera ikuntzaren urratxa egitea gure hizkuntza ederak neutraltasunaren abantaila hau ukanez, guri tresna hau egiazko inklusio bihurtzea.